ต่อไปจะได้สวดมนต์ทำวัดเช้า เริ่มตั้งแต่หน้าสิบเจ็ดทำวัดเช้าแบบไม่แปล โยโซภะคะวะอะตะหังสัมมาสัมพุทโธตัวคายตัวเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมยังภะคะวันตังสัทธรรมังสสังขัง อิเมหิสการเรหิยะทาระหังอารวปิเตหิอาปิปูชยามัน สาธุโนพันเตภะกวาสุจิรัปรินิพุโตปิปัจิมาชนะตานุกรรมปมานาสาอิเมสการิทุขตาปนนาการาภูเตปฏิคันหาตุ อัมหากังทิคารตังหิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาเส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 อันธรรมยังพุทธาพิสุติงกโรมาเสงโยโสตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาติวมนุสานังพุทโธภควานโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพลัมกัง สาสมณพรามณิงปจจังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวงปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกัลยานังมาเจกัลยานังปริโยสานกัลยานัง สัตทางสัพยัญชนะเกวรปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตามังภะควันตังอภิปูชยามิตามังภะควันตังสิรสานมามิ อันธรรมยังธรรมาพิตุติงกโรมาเซโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจันตังเวทิตาโพวิญโยอิ ธรรมังธรรมังอภิปูชยามิธรรมังธรรมังศิรสานามามิหันธรรมยังสังคาพิตุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ ยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลา เอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโย อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะตามหังสังขังอภิปูชยามิตามหังสังขังศิรสานามามิหันธรรมยังรัตนตยปนามคาทายโยเจวา สร้างเวขาปริกิตนาปาทัญจาพนามาเสมพุทโธสุสุโธกรุณามหันโอนโยจันตสุทัพปรยานโรจโนโลกัสปาภูปกิเลสขาตะโกน วันทามิพุทธังอาหมาทะเรนตังธรรมโมปฏิโปวิยตัสสะสัตทุโนโยมาคปากามตะเพทพินนโกโลกุตโรโยจัตทาตทีปโนวันทามิธรรมังอามาทะเรนตัง สังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโต โยทิตสันโตสุขตานุโพทโกโลลาปยีโนอริโยสุเมทโสวันทามิสังขังอหมาทะเรนตังอิเจวเมกันตาปิปูชนัยกัง วัตถุตยังวันทยตาปิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสัพพุปัตถวานมาโหนตุเวตัสสะปภาวสิทธิยานอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโน อรหังสัมมาสัมพุทโธ ธรรมโม จะเทสิตโต นิยานิโก อุปสัมมิโก ปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตัมเวทิตตมายันตังธรรมัง สุตวาเอวังชานามะชาติปิทุขาชลาปิทุขามรณามปิทุขัง โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิดชังนรปฏิตามปิทุกขังสร้างกิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขา ไสยทิทางรูปุปาทานขันโทเวทนุปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทเยสังปริญญายา ารมโนโสภควาเอวังพหุลังสาวเกวินเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพหุลาปวัตติ รูปังอนิจจัง เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตา วิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติ เตมยังโอตินามหชาติยาชลามรเีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมเสหิอุปายาเสหิ ทุกโคตินนาทุกขปเรตาน อัมเปวนามิมัสสเกวลัสทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติ จิรปรินิพุตัมปิตังพระขวันตังสุรนังคตาธรรมัญจะสังขันจะตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะธาสติยะธาพลัง มนัสิกโรมะอนุปติปัจฌามะสาสานโนปฏิปติอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาสังวัตตุ